عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان أتراهم قد ألزموا فارتاع كل لساني أتراهم قد خدروا عن سمع كل بيان أتراهم قد خدروا فارتاع كل لساني dukkan yabo da godiya da kirari da jinjina sun tabbata ga Allah ta'ala madaukakin sarki muna gode masa muna neman agajinsa da taimakonsa da kulawarsa wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi shine cikakken shiryayye Allah ta'ala ya shiryar da mu salati da ɗaukaka da daraja da aminci su tabbata marasa iyaka a bisa annabinsa Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam cikamakin annabawa shugaban manzanni wanda Allah ta'ala ya aiko shi domin ya zama rahama ga talikai sannan salati ya ƙara tabbata da aminci a bisa iyalan gidansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da duk wanda suka biyo tafarkinsa da kyautatawa har zuwa ranar sakamako يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان zama masu sauraron mu a shirin kundin tarihi wannan mako za mu shiga bayani akan matan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam hakika annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana da ƴaƴa yana da mata yana da ƴan uwa yana da dangi yana da abokai duka waɗannan kuma sun samu daraja ne sakamakon manzon Allah din sallallahu ta'ala alaihi wasallama adadin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ibn abdul barri a cikin littafin sa mai girma al istiaf fi ma'rifatil ashab cikin juz'i na 1 shafi na 34 ya kawo bayani cewa adadin matan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama waɗanda aka yi ittifaki aka yarda su ne matansa adadin su su 11 ne shida daga ciki quraishawa ne hudu daga ciki sun fito daga cikin sauran larabawa ɗaya kuma tad daga cikin su daga kabilan banu isra'ila ta fito wato waɗanda suke ƙurayshawa tsantsa waɗanda kenan suka haɗu da shi a cikin zuriyar Annabi Ibrahim da Annabi Isma'il da kuma zuriyar Adnan akwai Khadija binti Khuwailid akwai Saudatu binti Zam'a akwai Ummu Salama binti Umayya akwai Aisha binti Abubakar akwai Hafsa binti Umar akwai Ummu Habiba binti Abi Sufyan waɗannan su da dukkan su ƙurayshawa ne sannan wanda suka fito daga ragowar Larabawa akwai Zainab binta Jahash akwai Maimuna bintul Haris akwai Zainab bintu Kuzaima akwai Juwairiya bintul Haris waɗannan su kuma daga sauran Larabawa suka fito sannan sai Safiya bintu Huyayi wacce ta fito daga wato zuriyan Banu Isra'il kuma an ce nasabata yana cikewa zuwa ga gidan Annabi Harun dan uwan Annabi Musa dan haka dukan suna cikin zuriyan wato Annabi Yaqub kenan wanda shi ake kira Isra'ila akwai kuma fadaka guda biyu akwai Raihanatu akwai Mariyatul Qibtiyya mata farko da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya aura ita ce Khadija duk yake ya kamata mu yi bayani akan matsayin yadda Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya samu mata kafin mu shigo wannan babi musulunci ya tarar da mata a cikin kangi da bauta da wahala da takura da matsi da rashin yanci da irin wahalar da su da aka dinga ya bangarori daban-daban na rayuwa daga ciki akwai kashe mace da ranta ai rami a ɗauki jaririya tana kuka a saka ta a cikin rami a mai da ƙasa a binne wannan rashin mutunci da rashin kirki da rashin tausayi da kekashewar zuciya wanda kafirai suke yi a wannan lokaci Allah ya saukar da aya a cikin suratul nahl wato sura mai magana akan kudan zuma ya bayani akan cewa in an ba an wa ɗayan su bishara cewa ka ta haihu sai ya tambaya me ta haifa idan an ce namiji ne to sai ya ji dadi amma an ce mace ce sai ya bata rai ya shakunu ya hada fuska to ɗayan biyu zai mata ko ya rike ta a wulakance ko ya dauke ta da ranta ya je ya rami ya binne ta akwai wani mutum da ya musulunta sai aka ga yana ta kuka sai aka tambaye shi yake cewa yayi wani abu na rashin tausayi ne a zamanin jahiliya yace sau kusan goma sha biyu ana haifa masa ƴaƴa mata amma sai ya je ya rami ya sa ƙasa ya binne su da a ciki daga ciki ma wacce yake ce tafi bashi tausayi in ya tuna shine wata sai da ta girma ma ta kai kamar shekara tara zuwa goma sai ya kama hannunta suka fita daji sai da ya je yana haƙa ita yarinya bata san me zai yi ba ka in ya haƙa ya gaji ita take zuwa da hanci ta goge masa gumi amma bayan ya kare hakan nan sai ya jefa hankicin a cikin wannan ramin yace ta dauko tana shiga sai jita da kasa ya binne ta tana kuka tana baba yana danna mata kasa har sai da ya kashe ta wannan rashin tausayi da rashin mutunci da rashin kirki da mata suka samu kansu a ciki da musulunci ya zo sai ya duba bangarorin nan guda biyar inda mata suka fi shan wahala sai ya ce a tabbatar musu da haƙoƙinsu a kai na ɗaya ya hana a kashe su kuma yace a maida su kamar kowa su ma mutane ne kamar da kowane mutum yake mutum mace ma mutum ce tana da yancin rayuwa kamar da namiji yake da yancin rayuwa sannan ya hana a yi musu auren dole a zamanin jahiliya mace ba ma ta sanin wa za a aura mata kamar da nan baya ma an ta yin irin wannan kawai sai a ce an aurar da ita bata ma san wa aka aura mata ba wannan ba wani abin kirki ba ne. manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya ce in za a aurar da matar da bata taba yin aure ba lalle a gaya mata kuma a nemi yardarta in ta yi shiru shirin kuma ya nuna yarda sai a ɗaura auren amma in ta nuna ɓacin ranta da damuwa to ka a daura ma'ana ka a yi auren dole Wace kuma ta taɓa yin aure ita ma ta fi cancanta ta zaɓo wanda za ta aura ba ma mahaifinta ba kamar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo a hadisi guda biyu cikin bulugul maram da kuma cikin zadul ma'ad ya kashe aure sau biyu auren ɗaya na bazawara ce da aka yi mata auren dole ta kawo ƙara gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace a kashe auren sai ko budurwa ce bata taɓa yin aure ba ita ma ta kawo ƙara gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce a kashe wannan auren to abu na biyu da aka yi musu shine bayan ba su yancin rayuwa aka ba su dama kuma su zaɓi wanda suke so a lokacin aure ka a yi musu auren dole sana ya umarni a ba su gado da can zamanin jahiliya mace ba a ba ta gado to da musulunci ya zo ya a mika mata gado sannan abu na hudu yayi umarni a ɗauki nauyinta in tana yarinya aka ce mahaifinta ya dauki nauyinta na ciyawa da shayarwa da tufatarwa da harkan magani da dukkan rayuwarta gaba daya in tana yarinya mahaifinta zai dauka idan ta yi aure nauyinta ya dawo kan mijinta ba a ce ta ciyar da kanta ba ba a ce ta ciyar da ƴaƴanta ba duk wani kaya na bukata na rayuwa an dora mijinta shi zai mata ciyarwa shayarwa tufatarwa harkar ilimi harkar magani harkar lafiya duk harkar tsaro duk shi zai bata waɗannan abubuwa din sannan in ta tsufa kuma aka ce ‘ya'yanta su kula da ita, har ma Allah ya ce, ko da wato tsaki wa mahaifiyarsu, su yi ku haƙuri da ita wala ta ƙullahuma uffin wala tanharhuma. Da aka an bawa mace mutunci da daraja a halayenta guda uku, tana yarinya tana ƙarƙashin mahaifinta shi zai ɗauki nauyinta, in ta aure ƙarƙashin mijinta zai ɗauki nauyinta, in ta tsufa ‘ya'yanta kuma an ɗora musu tilas su kula da mahaifiyarsu kuma su haƙuri da ita kuma su ciyar da ita su shayar da ita su mutunta ta su daraja ta sannan an yi umarni duk inda ka gama ka ba ta daraja domin tayewa matar wani ce kamar da kake so a daraja matarka ya kamata ka daraja matar wani in babu wani ce kamar da kake so a daraja mahaifiyarka ya kamata kai ma ka daraja mahaifiyar wani idan kanwar wani ce kana so a daraja kanwarka to kai ma ka daraja kanwar wani in yar wani ce kana so a daraja yarka a mutunta ta kai ma ka mutunta ka darajta yar wani wannan shine umarni na mutunci da darajawa da Allah subhanahu wataala ya ce a mata sannan kuma ya umarni da a ba su sadaki sadaki ba na uba bane ba na uwa bane ba na dangi bane in an ba da sadaki dauka ake a miƙa wa mace a hannunta haƙƙinta ne rabanta ne mallakinta ne sai dai a ba ta shawarar yaya za ta kashe amma ba wani wanda ya isa ya ci sadaki ko ma mutum ya ci to ko fa waye in ba ba shi tai ba to fa ya ci ta balbal sanan ya umarni a ba ta ilimi yadda ake ba namiji ilimi mai zurfi har ta kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine mutum na farko a tarihi wanda ya fara budewa mata kwaleji ta musamman domin su kamar da ya tabbata cikin sahihul bukhari mata sun kawo ƙara gaban annabi sallallahu alaihi wasallama cewa su suna gida suna aikace aikace ba su da lokacin ilimi don haka maza sun tara ilimi ba su da ilimi suna roƙo daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya buɗe musu makaranta tasu kuma ya zama shine malamin farko da zai fara karantar da su a cikin wannan makaranta manzo Allah ya amince da wannan wato shawara da mata suka kawo neman ai musu ya bude musu makaranta da kansa kuma ya je da kansa yake karantar da su ilimi wanda wannan yana nan a cikin sahihul bukhari haka ranar idi bayan ya gama wa maza hudu ba yakan biya wajen mata su ma a tara su ya musu tasu hudubar ta musamman da ta shafe su kuma su yi tambayoyi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amsa musu tambayoyin su. haka harka abin da ya shafi harkokin wato tattalin arziki da sana'o'i mata an ba su dama suna yin sana'o'i a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babban misali ma da za a ba shi ne na Khadija wanda dama hamshakiyar ƴar kasuwa ce wanda dalilin haduwar su ma kenan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita tana harkata ta kasuwanci shi kuma ya shahara da amana da gaskiya ta ji labarin su tace zo ya dinga yin kasuwanci da kuɗinta, ana raba ribar kuma ya ya kasuwanci ta ga amanarsa da mutuncinsa da gaskiyarsa da kuma wato yadda yake da kamewa hatta kuma taya masa su aure kuma aka yi auren Allah ya sanya albarka cikin auren wanda za mu iya cewa mata sun samu daraja guda hudu a musulunci wanda babu wanda ya samu sai su farko shine wacce ta fara shiga addinin musulunci nan kaf gaba ɗaya a tarihinsa mace ce ta fara shiga addinin musulunci sannan wacce ta fara bayar da shawara a musulunci gabaki ɗaya mace ce ta fara bawa manzon Allah shawara kuma ya dauki shawara ta yi aiki da ita bayan ya dawo daga kogon Hira ya zo ya ga wa nana Khadija abin da ya gani ta ba shi shawara su je wajen waraka ta jini Naufal kuma ya karbi shawara aka je wajen waraka In ga kenan masu cewa ba a yin shawara da mata kuskure suke ko ba daidai suka faɗa ba domin ga manzon Allah ya shawara da matarsa nana Khadija kuma ya yi shawara da Ummu Salama a lokacin da aka yi sulhu Hudaybiya kamar da ya zo a cikin sahihu Muslim wannan ya nuna mata ana yin shawara da su sannan masu cewa in kun yawa gida ya ɓaci wannan shi ma kuskure ne cewa in ba ku ba gida in kun yawa gida ya ɓaci wannan kuskure ne ba wani wanda ya faɗi wannan kuma wannan in mutum ya faɗi wannan ma bai istighfari ba to fa kamar ya soki gidan annabi ne fa domin gidan annabi akwai mata da yawa kuma sun yawa a gidan kuma gidan ya gyaru domin kowace malama ce takan karanci abu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su suke taimaka masa wajen karantar da mata da amsa fatawoyi da fatawa ne nauyin da ba za a iya wa manzon Allah gaba da gaba ba sai a zo a yi wa matansa su ko matansa su je su isa masa da wannan fatawa wanda wannan ya taimaka wajen yaduwar addini wato da karantarwa da ilmantarwa a zamanin har kuma zuwa yanzu ana amfani da hadisan su ba za ka daga wani littafi na addini ka karance shi baka gamu da hadisin da mace ta rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba don haka wannan magana din ba gaskiya bace da ko masu cewa kaidin mata yafi kaidin shedan wannan shi ma kuskure ne ba wanda ya faɗi wannan a duniya kuma wannan masu faɗa wannan ya kamata su yi istighfari don ba haka bane kuma in Qur'ani ma suke ji sun fassara to fa sun fassara Qur'ani ba daidai ba Don wasu na ganin cewa wai a cikin suratu Yusuf saboda an ce inna kaida kunna azim kuma a cikin suratul nisa an ce inna kaida shaytan kana da'ifa sai suke dauka cewa kamar an kwatanta kaidin mata ne da kaidin shedan da haka sai kaidin shedan aka kira shi da'ifa kaidin mata kuma aka kira shi azimu to gaskiya ba haka bane abinda ake kira kaidin mata game da na maza to na mata yafi na maza dan mata Allah ba su dabaru da hikimomi da iya magana da sauran abubuwa da za su iya jan hankalin maza da shi har mazan ma ko da sarki ko mai mulki ko mai sarauta duk kwamban da masu mulki suke yi da masu sarauta da fara musu da shan kunu da bata rai ai ba sa yi matan su haka a cikin gida in suka je kwanta rawanin suke su cire hular tunda su a gida ba sara musu ake ba su suke sarawa a cikin gida da haka aka ce aka kwatanta kaidin maza da na mata to na mata shine azimun akan na maza shi kuma kaidin shedan aka kwatanta shi da shirin Allah to shirin Allah ya ruguje na shedan da haka ba wai an kwatanta na shedan bane da na mata har ake ganin cewa na wato mata yafi na shedan wannan ba shi bane in ka duba ayoyin abin da suka nuna kenan kaidin mata dangane ga na maza azimun ne kaidin shedan kuma dangane ga na Allah ifun ne wannan shine abin da aya ta nuna amma saboda rashin fahimtar Qur'ani ake zuwa ake gaya mata waɗannan maganganu wanda ba daidai bane gaskiya mata suna da daraja da kima wannan مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان أنراهم قد ألجموا فارتاع كل لساني أتراهم قد خدروا عن سمع كل بيان أتراهم قد خدروا فارتاع كل لساني أتراهم قد خدروا عن سمع كل بيان sannan mace wacce ta fara bayar da dukiyarta aka yada addinin musulunci kaf aka gina shi mace ce domin nana Khadija dukiyarta ce farko a asasin da aka fara daukaka addinin musulunci da shi sannan wacce ta fara yin shahada a musulunci gabaki daya ita ma mace ce wato ainihin wato Sumayya kenan da haka dai wannan shine wato bayani da ya gabata da haka cikin harkokin ibada ma an saka mata da su ake sallah da su ake azumi da su ake hajji. da manzo Allah zai tafi haji ya kwashi matansa gaba ɗaya tafi hajji da su da su ake fita jihadi suna yin abinci suna jiyan marasa lafiya suna aikin gona ummu mubashir wanda a cikin sahihu muslim ya ce ma'aikaciyar gona ce kamar su ummu yaqub hafiza alqur'ani ce kamar ummu waraka amma limanci manzo Allah ya sa ta take wa mata a gidanta kamar da hadisi yana nan a cikin bulugul mara. da haka dai a takaice wato mata sun bada da gudunmawa mai yawa to game da matan Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama mutane suna mamaki yadda su annabawa an ba su dama su aure hafiya da hudu ma amma mu kuma gashi an tsaye da mu a hudu ko kuma ɗaya ma to ai dama abinda aka ba kowa dama ya aure mace ɗaya sai idan zai iya adalci aka ce ya mai da su biyu ko uku ko hudu amma idan mutum ba zai iya adalci ba zai auri biyu yana cutar ɗaya yana zalunta ɗaya yana hambara ɗaya yana zagin ɗaya yana wulakanta ta to ɗayan ma ba a yi yadda ba abinda kawai zai sai ya haƙuri da kwanansa a shago kawai amma zai iya mutunta ɗayan ya darajta ta ya bata haƙoƙinta na shari'a kamar yadda aka ɗora masa to ya halatta ya auri ɗaya in kuma zai iya adalci to ya halatta ya auri biyu domin duk mutumin da ya auri mata fiye da ɗaya ɗaya biyu ko uku ko huɗu baya musu adalci yana cutar ɗaya yana zalunta ɗaya yana wulakanta ɗaya yana hamɓarar ɗaya zai tashi ranar alƙiyama ɓarin jikinsa ɗaya baya aiki yasa Allah ta'ala ce ko ma taba lakum minan nisa'i masana wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aimanuku yace ku auri abin da ya muku daɗi ya faranta muku na mata biyu ko uku uku ko hudu hudu amma in kun ji tsoron ba za ku yi adalci ba Allah ce to kar ku auri biyu ku zauna da ɗaya. ko kuma ma baiwa ko kuma mutum ya hakura ma shi ci in ba zai iya adalci ba da haka an sharɗanta ma wanda zai aure fiye da ɗaya sai ya ji zai iya adalci zai iya ba su haƙoƙinsu ba zai zalunci ɗaya ba ba zai karkata zuwa ga ɗaya na zalunta ɗaya ba wannan ko bai shafi soyayya ba dan ita soyayya ba a iya daidaita ta amma da za a iya daidaita adalci sauran harkoki na rayuwa da zamantakewa da kai komo wannan duk za a iya yin adalci a cikin su da haka matan Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama kamar da muka bayani sha ɗaya ne wacce ya fara aure ita ce Khadija bintu Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab mijinta na farko ana kiransa Atiq bin Abid domin ta taɓa yin aure har sau biyu kafin manzo Allah ya aure ta kuma ta haifi ƴaƴa hudu mijinta na biyu shine Abu Hala wanda sunansa Hindu bin Zurara bin Bannash sannan ta haifi ƴaƴa guda hudu kafin ta auri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin su akwai Hindu akwai al haris akwai Zainab akwai Abdullah wannan ƴaƴanta ne kafin zuwan ma musulunci shi wannan Hindu din cikin ƴaƴan wato Khadija har ya ji yakin Uhuduma ya zauna a Basra shi kuma Haris din ɗaya daga cikin kafirai ya kashe shi a wani guri da ake rukunul yamani jikin Ka'aba wanda wannan yana cikin jawami usira na Ibn Hazm kuma ta haifi Zainab ta haifa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Zainab da Ruqayya da Ummu Kulsum da Fatima da Al-Qasim da Abdullah wato ta haifa wa manzon Allah yaya shida kuma tana da darajoji wanda cikin darajojinta shine Allah ya aiko a gaishe ta a cikin wato Zadu Ma'al ibn Qayyim ce ba taba samun labarin wata mata a tarihi wacce Allah ya aiko a gaishe ta ba sai Khadija ta zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 25 kuma lokacin ita kadai ce lokacin tana tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam bai aure ba ta zauna da shi kafin zuwa musulunci shekara goma sha biyar bayan kuma an aiko shi manzo shekara goma wannan shi haɗa shekara ashirin da biyar a lokacin ita kaɗai ce matarsa kuma an yi saɓani a kan shekarun lokacin da ya aure ta tana shekara nawa wasu sun ce tana shekara arba'in wasu sun ce tana ashirin da takwas wasu sun ce tana ashirin da biyar duk da yake malamai sun rushe ruwayan arba'in don suna ga shekara arba'in wato ba ta inganta ba ruwaya da ta inganta ko dai ashirin da takwas ɗin ko ashirin da biyar duk da yake ya fi shahara a bakin mu tun muna islamiyya an fi koya mana shekara arba'in din amma wanda ya bincike ya bi littafan hadisi da tarihi manya-manya waɗanda ake rawaito maganganun daga ciki zai ga cewa waɗannan ruwayoyin na 28 ko biyar, su malamai suka fi wato rinjayewa ta bangaren isnadi kenan sannan mata annabi sallallahu alaihi wasallam ta bi ta ce sauda bintu zam'ata wanda ita ma ta taɓa yin aure a wanda ta aura mijinta na farko sunansa sakaranu bin amru bin abdushams kuma bayan rasuwarsa sun dawo daga hijiran habasha iyayenta duk ba musulmi a lokacin sai wata sahabiya ana kiranta khawlatu bint hakim ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin ana cikin wato jin zafin rasuwan wato nana khadija tace masa akwai wata baiwa Allah da ta musulunta ta yi imani da kai yanzu ta da kowa a duniya dan uwanta ba su musulunta ba in ta koma gida za su wulakanta ta haka ina ga ko aurenta za ka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura ita wannan sahabiya Khawlatu binta Hakim ta je ta nema masa auren ita wato Saudatu wanda ta zama mata Annabi sallallahu alaihi wasallam ta biyu bayan Khadija sannan ita dai Khawlatu din kamar da yazo a cikin siyar min alamun nubala ta je kuma ta nema masa auren wato Aisha binta Abi Bakar lokacin ita ce ita ce kadai ma budurwa a cikin mata Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya aura ragowar duk sun taba yin aure sai kuma wanda ta rasu a shekara ta 58 bayan hijira ita na na wato Aisha kenan ta zauna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara goma ya rasu lokacin tana shekara goma sha takwas sai Hafsa ya da Umar ita ce matarsa ta hudu wanda ita ma wato ta yi aure ta aure wanda ake kiransa Hunaisu bin Huzafa as-Sahami wanda ya rasu wato ainihin bayan an ji masa rauni a yakin wato Badar ko Uhud to daga nan ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta bayan fita daga Takaba kuma ta rasu shekara 45 bayan hijira sai mata annabi sallallahu alaihi wasallam ta gane Zainab bint Khuzaimah bin Haris bin Abdullah bin Amr bin Abdullah wanda ita ma ta yi aure mijinta na farko sunansa Ubaidah bin Haris bin Abdul Muttalib wanda shi ma ya shahada bayan rauni da aka je masa a yakin Badar bayan ta gama ta kaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta wato duk auren na tausayi ne daga mutunta su matan da kuma darajta su saboda mafi yawan su wato sun taɓa yin aure wata sau biyu wata shekarun ta ma kai hamsin wata arba'in duk dai wato in ka kula mutuntawa ne da darashtawa da kuma tsare mutuncinsu da mutunta su matan domin a lokacin ya ce ɗaya daga cikin sahabbai zai aura wata kila zai ji nauyi in an ce ta koma danginta kuma ba musulmai bane za su wulakanta ta to sai annabi ya darashta ta sai ya aure ta daga nan sai ummu salama wanda sunanta hindu bint umayya dangananta yana cikewa zuwa ga ka'ab bin lu'ay ta rasu a shekara ta 59 bayan hijira mijinta na farko Abu Salama yana cikin manyan sahabbai wanda suka yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda shi ma wato ya rasu sakamakon jin rauni da ya a yakin Uhud kuma Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ya aure ta daga nan sai Zainab bint Jahash wanda mijinta na farko Zaid bin Harisa kuma ita ce ta fara rasuwa bayan Khadija a cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda dama matansa biyu ne suka rasu yana da rai ragowan gudatar duk rasu ne a bayansa sai Juwairiya bintul Haris bin Abi Dirar wanda mijinta na farko sunansa Abdullahi bin Jahal al-Asadi wanda ita kuma ta rasu shekara ta 56 bayan hijira sai Ummu Habiba wanda sunanta Ramlatu ko kan sunanta Hindu ita ce yar Abu Sufyan sarkin Makka wanda mijinta na farko sunansa Ubaidillah bin Jahash kuma ta rasu shekara ta 44 bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Safiya bint Huyay bin Akhtab daga cikin kabilan Banu Nadir wanda ita ce muka ce ta fito daga dangin Banu Isra'ila a ɗaya daga cikin mata annabi sallallahu alaihi wasallam ta taɓa mata gori ta ce ita ba yahudiya ce sai ta kama kuka annabi ya fito ya ce ai ke ba yahudiya ba ce ke jinin annabi yakob ce kin fito daga jinin annabi yanzu gashi kuma kin aure annabi saboda haka sai ta yi murmushi kai yi dariya mijinta na farko sunansa Kinanatu bin Abi huqaik sannan sai mata annabi ta ƙarshe da ya aura ita ce Maimuna bintul Haris wanda mijinta na farko sunansa Rahma bin Abdul Uzza ta rasu a shekara ta 51 bayan hijira waɗannan su ne matan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama wanda ya aure uku a makka wato da khadija da aisha da sauda ragowan kuma duk ya aure su ne a wato madina kuma mun ji cewa biyu ne kawai suka rasu kafin ko da a cikin tarihi za a tambayi mutum mata biyu ne suka rasu kafin annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin matansa akwai zainab bintu jahash akwai kuma khadija su biyu ne kawai suka rasu da aka duk ragowan su rasu ne bayan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama to ko mu faɗa ba dai an san gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam makaranta ce guri ne na koyar da amana da adalci kuma zaman Annabi sallallahu alaihi wasallam da iyalinsa ya isa darasi ga kowa Annabi yana musu girki yana musu shara yana shiga harkokin gida wanda mu yanzu maza ba ma yi in ma zaka sai a ce mata ta ya yaka ko ma asiri kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan zauna da su ya hira suna farin ciki da shigowarsa suna farin ciki da zuwansa kuma ya mai da su makaranta ta nan ake karantar da ilimi ake karantar da rayuwa ake karantar da darasi kuma sannan annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba yin saki ba sai so ɗaya tak to nan zamu tsaya kaɗan daga cikin tarihin matan annabi sallallahu alaihi wasallama sai kuma mako na gaba zamu mu akan ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a madadin wacce ta ɗaukar mana wannan shiri umma Suleiman Sagaji da wacce take kula da shirin Hassana Salisu wanda tana hutu yanzu sai ni ne gabatar da shirin wato Muhammad Aminu Ibrahim Daurawa a madadin gidan radio na freedom nake cewa mu haɗu a wani makon wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان أتراهم قد ألجموا فارتاع كل لسان أتراهم